Ekainaren amairutik ustailein hamabi arte fuai du bardo zelkarteak hogeita mazazpigaren aldikotz e, arte garaikide erakusketat egiten du aurten e, eh, argazki buruz edo bardozeko inguruak argazkiz e, aurkazten aldaukuka erakusketa hori? Bai, eh, erakusketa hori, arte gara ikite erakusketa bat da. Azpi marratuko dut, uh, egin dugula, bimila eta latanoita bortzean, erakusketa bat, eta izan ziren, bost argazkilari, bardotzen barna ibili zirenak, eta egin zuten erakusketa bat, uh, eh, bardotzea argazkitan uh, hartu dute, Eta eta aurten hoita eh, hamar urteren buruan, berriz eh, argaz, argazki gintzari eh, emanaden erakusketa hori antolatzen dugu. Aurten lau izanen dira, eta bardoze bai argazkitan hartu hartu dute, baina nire bidasuneko ingruetako eh, inguruetako egiak ere bai. Bardo buruz, behaz bai dira paisaiak, baina pertsonak ere bai edo eh, aurkestan aldaukok? Bardo ze egi biziki edar bat da. <laughs> Objektiboki biztan da? Objektiboki biztan dena. <laughs> Laborantza beti, beti azkarra da gure egian eta gure lujaldean orokorki. Mila behatzen eta latanoita bortzean bezala. Beraz, bi argazkilariek uh, gehienik paisaia, soruak eta landak argazkitan hartu dute. Baina bertze biek gehienik pertsonak, bardoztarrak, badira bi, bi forma desberdin argazki, argazki Bon, eh, artistek azpimarratu dute eh, edo eskertu zaituzte, ajeragatik, baina ere baraukan duten askatasunaren aletik, baz hori bibaziek, eta bestalde beraz indar bat egiten zuen jendea jinarazteko. Hots, beraz zer antolatuko duzea? Beraz, uh, arte garaikidea da nozio bat, pixka bat berezia uh, baserriko lujalde baina guk nahi dugu dinarazi bardoztak guziak, Eta eh, hortako antolatzen dugu bi gertagari nagusi, lehena ekainaren ameiruan, izanen da estrenaldia, estrenaldi ofiziala, baina estrenaldi eta gero izanen da zikiro bat, zikiro besta bat, azkenean, beraz, zikiro, beraz, gauza errikoi bat, eta arte garaikidea mm, pixkata elitista edo ikusten dena, biak eh, ustartzen aldirela. Bai, pentsatzen dugu denek arte garaikidea dela eh, elita baten eh, idei, idei bat, baina hori ez da egia, eta guretako biziki importanta zaiku, jende guziak dinara, dinarazi erakusteko, artea edo arte garaikidea denen, denen eskua dela. Hori da gure, gure proiektu nagusia. Denen eskudago. Denen eskudago. Eta beraz hori um, amairuan eta ondotik? Eta ondotik bigarren gertakaria, ekainaren oita zazpian antolatuko dugu egunaldi bat, aur eta gazte gazteekin, izanen dira foie, foie elkarteko musikari batzuk, eta joanen, joanen zaizkigu e, musika emanaldi baten e, emaiterat, izanen dira txistulariak, eskusoinulariak eta piano joileak ere. Bardotzeko eskola publiko aurrek, ikasleak eginen dute diaporama bat eta hori ikusgai izanen da beraz uh, ekainaren oita zazpian. Eta gero, gaualdiaren untsa burratzeko, gaualdi berezi bat uh, platano pean, antolatzen dugu, izanen da edateri, diateko eta edateko, Eta gero, konzertu tipi bat, neskafe eta sugar taldearekin, lau neska biziki erneak, erren dut, uh, kantuz eta musikaz ariko direnak, eta hori urririk izanen da, eta beti erakusteko artea estela, estela bakarrik... Eh, elitista baten uh, eskua, baina erritar guzien eskua. Beraz, erakusketa uh, ekainaren amairutik ikustailain ama biarte, baina uh, noiz idekia izanen da? Noiz joiten da, hotx, obgen ikustea? Uh, idekia izanen da, egunero atxaldeko iruetatik uh, zazpiak arte aste lehenetik igande arte. E, beste gehitzeko ez dukan aipatu edo balio dina aipatzea? E, beste gehitzeko, e, bardotze sarnegu erri untan da eta erranen dut e, lurralde hori biziki ernea dela, sarnegu eguna pasa da eta orain e, bertze ziklo bat e, gehiago arteari buruz, beraz espero dugu denak bardotzerat e, dinen zaigula. Be mileskar. Mileskar ziar. <laughs>